Virginie Morel de Verger, estis talenta franza pianisto, music instruisto cae componistino nascita en la urbo Metz. Lau la universala biografio de musicistoi, Virginie Morel estis mir infano quio malcovris la clavaron quiel mem lerninto, cae e de la agio de degdu si ludis pianon en rimarquinda maniero. Instigita de admirantoi, si provis sian bon chanson en Pariso. Si membrigis en la Parisa Conservatorio en la agio de Dectri. Dum sia unua inspectado del studentino, Etienne Meul, uno alla quin inspectistoi de la Conservatoria de Pariso, scribis apud la nomo de Virginie, la plei talenta por igi granda pianisto. En la conservatorio, Virginie Mogel uno estudis con Luis Adam. Iaron poste, si confirmis la opinion de Meul, quiam si gainis la unuan premion por piano dum la venontai du iaroi, si igis gvid instruisto en la classo de Lewis Adam. Sia treinado estis completigita per privata leccionoi de Misio Clementi, Johan Nepomuk Humel, cae Antoine Reichard en Harmonio. Dun l'epoco de la Franza Restarigo, ci esti dunguita qui il pianisto ce la duchino de Berri al quiu ci donis piano lezionon. Tiam Virginie Morel pubblichigis sien unuain partituron. A parte, troa duettini por piano cae violono estis dedicita a la duchino. La duchino de Berry arrangis la geetsigion de Virginie, quio, estante exter geetsa infano, besonis helpon por occupigi prisia geetsigio. Per granda doto de 100.000 francoi, la tucino ge exigis Virginie al alte ranga armea officio quio poste farigis barono di Virginie la geedzigio malproximigis Virginien por longa tempo de la Parisa musica vivo. La edzo estis la cefo en la de la Africa Armeo. Do, ili devis translocigi al Algerio d'un proximume de chiaroi. Nur, pos lia emeritigio, ili revenis a la familia Castello. Tiel Virginie Mogel de Verge povis recomenci sian musica in agadoin, daurigi sian instruadon cae componan laboron. Si verkis pianzonatoin cae chambra in musicoin, valsoin cae ok melodien studoin, cae tri duetoin por violono cae piano. La hoc melodiei studoi estis publicigitei en 1857, dedicitei al sia samtempulino, ancau componistino cae pianistruisto ce la Parisa Conservatorio, Louis Farenz. Oni opinias, che dum la generala titolo studoi cae la dedicio alla shainas difini la collecton en la categorio de pedagogia i vercoi, la qualifico melodia aldonita de la componistino devas veci pli seriosan attenton. Quancam plenae de diversai malfacilagioi, ci tiui hoc mallongai pezoi estis destinatae por presentado en salonoi, sendube kiel pruvo de la esprinca pabloi cae de la presentisto cae de la componisto. La oper componisto cae music criticisto Ernest Reyer, quiu scribis musica recenso ce la Courier de Paris, laudis la partituron de la hoc melodiae studoi cae subestrecis gian gravetson. Reyer daurigis. La arta mondo ancora memoras la successo in de fraulino Morel. Cae, char l'alerta pianisto farigis nobla signorino, ci restis fidela al sia arto cae a la solae traditioi ciuin si acceptis, tiui de la grandai maestroi. Ciu pagio de la verco transdonas senton de virezzo cae sperto. La virina grazio cascigas en la titoloi ciuin la componistino donis al ciu e la melodioi. Lul canto, net certetzo, barcarolo, la papilio, caetiae plu. Cii tiu i frescae poesiae pripensoi estas antauitai de bela conduco en quiu ambau partoi same interesae cae evento plenae malcayas la maestran tuchon de mano quiu neniam perdas controlon.